In the next dialogue, Aliki uses it to wish her friend, Yanis, fun on his fishing trip. Aliki and Yanis have run into each other and exchange news. Yanis is about to go on a fishing trip with friends to a Greek island. A few words will help you with the dialogue. Είμαι βιαστικός, βιαστική, βιαστικό. To be in a hurry. Τρέχω, To run. το νησί, Islands. Το ψάρεμα. Fishing. Ψαρεύω. To fish. Καλή σου μέρα, Αλίκη. Γεια σου, Γιάννη. Έλα να πιούμε ένα καφεδάκι. Ευχαριστώ, Αλίκη. Άλλη φορά. Τώρα είμαι βιαστικός. Τρέχω να βρω τρόπο να φύγω το απόγευμα κιόλας για το νησί. Καλά, να πας με το αεροπλάνο. Πρέπει να υπάρχει πτήση σήμερα. Πώς, υπάρχει, αλλά πρέπει να έχω και το αυτοκίνητο γιατί είμαστε παρέα. Πάμε για ψάρεμα. Καλά, με το αυτοκίνητο θα ψαρεύετε. Με τα κέφια σου πρωί-πρωί αλίκη. Άντε, για. Καλό ταξίδι και καλή διασκέδαση.